to alfavito. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, όμικρον, πι, ρο, σίγμα, ταφ, ε, ύψιλον, φι, χι, ψι, ωμέγα.